Malte ne da nema čovjeka koji se pripisuje Islamu, a da ne zna Fatiha ter Kitab, suru koja otvara Kur'an, suru kojom Allah subhanahu wa ta'ala uvodi ljude u svoj govor, da ga pomno poslušaju, da ga dobro rezanuju, da ga ispravno razumiju i da po njemu radi. Na kraju ove sure Allah subhanahu wa ta'ala govori o dvijema krajnostima koje Allah ne voli. Nažalost, draga moja braća i cijene sestre, ovaj ummet koji se pripisuje islamu, koji treba da bude i pred drugim umenima, drugim narodima, i te kako je zapao u obe ove krajnosti. Allah subhanahu wa ta'ala nije slučajno, nije bez velikog razloga i cilja, upravo odmah na početku Kur'ana, stavio do znanja onome ko se pripisuje islamu i ko hoće islam da dobro povede računa da mu se ne desi kao što se je desilo priješnjim narodima koji su isto tako imali poslanike imali knjige ali se sa njima desilo nešto čudno Allah subhanahu wa ta'ala jedne prokleo a druge u zabudu odveo. Zbog čega je Allah subhanahu wa ta'ala židove prokleo? I zbog čega su oni prokleteni od Allaha subhanahu wa ta'ala i od meleka i od poslanika i od vjernika do sudnjega dana? Zašto mi ni svaki dan proklinjemo? Nama je žao što moram ovako kazati. U stvari nije nam žao jer neprijatelji Islama nas neće nikada voljeti. I evo to se svakodnevno potvrđiva. Zato što mi moramo istinu kazati, a istina kaže da su židovi prokleti, a da su kršćani u zabludi. I kako onda sa njima napraviti zajedničku? I kako sa njima imati međureligijsko vijeće? može samo pod jednim uvjetom, a to je da ostanemo bez svoje vjere. I zato oni pristaju, i zato nas na razne ceremonije i svoje obrede pozivaju sa jednim glavnim razlogom, a to je da nas od vjere naše odrati. Kako umet, tako smo i mi dio umeta. Ovaj umet bosanski upravo je ošao u dvije krajnosti. Ovdje ne optužujem samo naš narod. I mi smo dio tog naroda. I svako može sebe da analizira, pa će vidjeti da je dobrim dijelom i u jednoj i u drugoj krajnosti. Koliko je to propisao islamu, koje mi znamo kao što znamo svoj matični broj, ali nećemo da se pokorimo. Na što mi ovdje ličimo? Koliko je to propisa koje mi kršimo, a znamo da se ne smiju kršiti? Na što mi ovdje ličimo? Pa upravo ličimo na one koje Allah subhanahu wa ta'ala prokleo. Koliko je danas bošnjaka koji znaju da je alkohol haram i to tako govori, ali pored toga to svakodnevno troši. Koliko bošnjaka ne zna da je zinaluk haram, a još malo će biti keramet vidjeti bošnjaka da je moralan. Znači mi znamo kao što je Benu Israil znao, ali nećemo da se pokorimo. A glavna teza, glavna osobina Benu Israila je bila Samijana wa Osejna. Čujemo, ali se nećemo pokoriti. Davali su do znanja poslanicima da neće. Pa je li mi onda, je li im neko načinio zulum? To što je Allah subhanahu wa ta'ala jedne u svinja, druge u majmune pretvorio. To je samo nakon zuluma kojega su činili nereda na zemlji. Allahove poslanike jedne ubijali, a druge u lažu gonili. Pa generalno kada pogledamo nas i naše stanje, vidjet ćemo da mi debelo, debelo odilazimo ovu krajnost. Znamo, ali nećemo da radimo po tome. Imamo milijone kakvih razloga koji nemaju nikakve težine. I stalno pokušavamo da se opravdamo. Ali to opravdanje nigdje ne vrijedi. A pogotovo gospodara nebesa i zemlje. Ovo je jedna krajnost i o se može puno i naširoko. I ovdje samo želim ukazati da se trebamo bojati Allaha subhanahu wa ta'ala. Zašto je Ibn Umar taj pametni ashab koji je najviše ličio na Allahu poslanika sallahu alaihi ve sellem učio sura Bakara 12 godina. Ne zbog toga što je bio mentalno zaostao pa nije mogao pamtiti. Nije on imao trećenja koje mi danas sami sebi smo nagumilali nego je 12 godina mu trebalo da sprovede sve propise i sura Al-Bakara da živi po naredbama i da ostavlja zabrane. Ovo je još jedan dokaz protiv nas da mi danas samo zagovaramo teologiju puno pametovanja, puno priče koja nema pokriće. I onda uzimamo islam baš kao židovi koji kada je trebalo da se izvrši kazna nad zinalučarom da bude kamenovan, a bio je uglednik, šta je uradio? Onda su počeli da krivudaju, pa su rekli, mi kada se treba izvršiti kazna prema siromahu, da to uradimo, a kada se treba kazna izvršiti prema nekakvom ugledniku, onda to nekako izbjegnemo pa je Allah objavio mnogo ajeta između ostalog ajeta u suri Naide, u društvenoj suri, u kojoj Allah dželle šanuhu kafiri one koji ne sude po Allahovom zakonu, po Allahovoj pravdi, u melem lem jehkum bima enzal Allah, fa ulajke umul kafirun, umul zalimun, umul fasikun, oni koji ne sude po Allahovom zakonu, kako Allah je zadovoljan, takvi su nevijenici, takvi su silnici, takvi su griješnici i jedno i drugo i treće znači takvi su nevijenici. Zato, draga moja braćo, mi treba da znamo da će ovaj Kur'an biti dokaz protiv nas da sunjeme dan. Ako ne budemo živjeli po normama Islama, moramo biti spremni da prihvatimo Islam a još ne dajemo prave znakove. Još hoćemo kao Benu Israil, fe tu binu ne bi bao bil kitabi o tekfunu ne bi bao, da jedan dio knjige uzimamo, a drugi dio odbacivamo. I evo analizirajte sve, sve nas ovdje, pa ćete vidjeti da je to tako. Mnogo stvari znamo, ali nećemo po tome da radimo. I onda to opravdavamo kako ne možemo to. Kako je to neizvodljivo, kako to je teško, kao da islam težak ili prehvatljiv za ovo vrijeme. Da nas Allah subhanahu wa ta'ala sačuva od toga i ovo je jedna krajnost u kome je naš narod. Svaki dan je više nekakvi mislilaca, intelektualaca, profesora, doktora, nauka, književnika, novinara, Svi fino pričaju. Ali se postavlja pitanje imamo li pokriće za svoju priču. Ili imamo, znači, obilježja onih ljudi koje Allah subhanahu wa ta'ala odmah u prvoj suri u Kur'anu prokleo. Gajril magdubi alejhim. Allah se na njih nasrdio i Allah i prokleo. Zbog čega? Zato što su uzeli vjeru za cirkus. Nisu tijeli da se Allahu pokore. I na ovim prostorima vidimo kako se ta teza gura. Mi hoćemo nekakav islam s, kim, s kojim će međunarodna zajednica biti zadovoljna. A nema takvog islama. Evo i ovaj popis je samo još jedno poluvreme ili jedan nastavak, jedna nova epizoda genocida na ovim prostorima. Hoće nevijenici nas prebroji, pa da nas onda prevari, pa da nas onda ponovo porobi, pa da nas onda opet siluju i pokolju, da znaju koliko će im noževa trebati. Hoće da u detalje znaju, a mi uvijek onako zbog svog, ovog drugog stanja o kome ćemo sada govoriti, uvijek kontamo, ma ne, Vuk je promijenuo svoju čut i svoju dlaku, neće on. Allah kaže da hoće. Onaj koji je, ko je svoju vjeru propastio, on će iz svojog zavidnosti, svoje haseda, raditi da i tvoju vjeru propasti. Neće se nikada okanuti toga. I druga krajnost, draga moja braćova, koja se ne smije naći kod ovoga ummeta, ne smije se naći kod oni koji kažu da su muslimani, da imaju Kur'an, da imaju sunnet, da imaju Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem, je ura balin. Ono u što su otišli kršćani, ništa ne znaju, zbunjeni. O svojoj vjeri ništa ne znaju, a kako će onda o tuđoj znati? I zato kako kršćani nas uspjevaju da održe donekle pod, pod uzdom svoj narod, pa bavljenjem sihrom, pravljenjem samostana, pričanjem nekakvi uspavanki, opraštanjem grijeha ljudima, ugađanje ljudima kako njima godi oni takvu dozu daju. Pa lako su i naši prepisali. Upravo se ovako i kod nas radi. I mi ljudima opraštamo grijehe, samo nećemo to javno kažemo. Sve im tolerišemo. Nije nam drago da nam ljudi dolaze u džaviju, imaće hođa posla i obaveza. Ne trebaš ti, dođi mi na tabutu i nek dođe neko sa tebom s kofertom da te pošaljemo na svijet i da ti još kažemo na ženazi, molimo Allah da mu oprosti eventualne grijehe. Neznanje, draga moja braćo, neznanje vlada do te mjere da i ljudi koji se pripisuju islamu, ama ništa o suštinskom islamu ne znaju. Ljudi se žene, ne znaju se ženiti. Ljudi se razvode, ne znaju se razvesti. Ljudi hoće da vode poslove, ne znaju, upadaju kamate. Ljudi klanjaju, ne znaju klanjati. Ljudi idu na hađ, ode na hađ i vrati se, vidiš, nikakve promjene na njemu nema za trenutak, za sekundu, za najmanju sitnicu, spreman je da uvrijedi Allaha i njegova poslanika Islam. Može li ovo zajedno sa ovom čistom vjerom? Zato je prvi šart la ilaha illallah znanje, ilum. Nije ilum ono po čoškovima pa ti, što se tebi čefne, ti čitaš. Nego je ilum suštinski ilum, da ti razumiješ i da onda po tome radiš, Ako si razumio, ne radiš onda ili si munafik, ili si židov, ili si kršćanin, ili treba ti još nešto, nešto ne je sa tebom u redu. Moraš nakon toga što si shvatio propis, raditi po tome. To je islam. Pa islam izvršava je naredbi, ostane zabrano. Islam je učenje dina ne može se bez učenja dina osloboditi ovoga džehla i zato će se desiti ako ovako nastavimo kao što se je desilo i sa narodima koje su spomenuti upravo u suri Al-Fatiha. Da je Allah jedne prokleo a druge u zabludu odveo. Zbog čega je prve prokleo? Zato što su bili silnici, zato što su oholi bili, znali su poslanike kao što znaju svoje sinove, ali nisu tijeli da se pokore. A ovi drugi ništa ne znaju. Pa im svaki dan židović čorbu novu kuhaju i u nove i zablude uvaljuju, a oni misle da se na takav način svome Bogu približavaju. pa im neko prvi nekakvog kipa i kaže ovo je sveti taj taj. I oni povjeruju tako se tom kipu udvaraju i njemu svoje probleme iznose i od njega traže pravi mušici. Zato, draga moja braćo, ako želimo se ramen sebi, ako bošnjaci žele se ramen sebi, ako ovaj umet želi da izađe iz ovoga mraka na svjetlo, iz tjeskobe dunjalka, za ne vidite ljudi samo kukaju, iz tjeskobe obožavanja, ono što se ne smije obožavati, da se samo Allah obožava, nema drugi, nego biti poput ashaba koji čuju i pokoravaju se odma. Ne treba im ni thumme, ne treba im ni preda, pa da onda kaže, e, eh, sad sam divno, sad ću odmah sam spremni da se pokorim. A pogledajte koliko nama treba vaziti, objašnjavati i opet naša djela kažu, mi to nećemo. Mi nećemo islam od Muhammeda, sallallahu alaihi ve sellem, koga je Allah poslao ome ke ila rahmetel ila alamin kao milo svih svjetovima, mi hoćemo islam koga će nam šeitan objašnjavati. A može se to zvati islam? Ne može, Je sama riječ islam znači predanje. Isti slav. bez ikakve rezerve da se predaš gospodaru nebesa i zemlje. da ti on kaže napred ili nazad, stani, kreni. A zato ti je poslao Allahova poslanika, sallallahu ve selleme kao čovjeka sa objavom da ti tačno pokaže kad stojiš kako stojiš, kad hodiš kako hodiš, kad ideš napred ili nazad, lijevo ili desno, desno ili lijevo, da tačno znaš, da vidiš primjenog muslimana koji ti pokaziva i koji ti prezentuje islam praktično kako treba da ideš. Ovo je kod i ovo je rješenje. U protivnom i nama ovdje neće nas spasiti bošnjaluk. Neće nas spasiti ništa osim islam. Islam koji Allah voli a to je islam iz Kur'ana. A znajte dobro da nema islama koga nevjernici voli. Ne postoji to. Jer Allah je istina i ono što kaže je istina, a sve ostalo je laž. Allah kaže da oni sa nama neće biti zadovoljni. Ni sa kakvim islamom. Zato toga moramo biti svjesni i moramo svoju vjeru jačati koja će biti daleko od oholosti i nespremnosti da se pokorimo i s druge strane da džehl, neznanje, ilumom nadomjestimo, pa da znamo ko je gospodar i da mu damo njegovo pravo, da znamo ko je Muhammed sallallahu alaihi ve sellem i da on dobije svoje pravo, da ovaj din ima svoje pravo, pa onda kad dobimo, onda ta dova je primjena kod Allaha Đerlešanu, onda punim ustima kažemo robina billahi rabba, zadovoljni smo Allahom gospodarom, u uobil islami dina i sa potpunim islamom kao vjerom, u uobil Muhammedin sallallahu alaihi ve selleme nebija i sa Resulom sallallahu alaihi ve selleme kao poslanikom. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala, da budemo od oni za koje Allah subhanahu wa ta'ala u istoj toj suri Fatiha kazao sirat al alledine an'amta alejhim da nas Allah uputi na put oni kojima je svoju blagodat darovao svoj ni'amet darovao gajri il magdubi alejhim a nikako na put oni koje je Allah prokleo vorat balin i one koji su zabludi a to je islam znači islam je sredina između toga je židovstvo i kršćanstvo islam je srednji pravi put koji staje pravo onako kako Allah traži i kako je dao da se svakome svačije pravo da أقول قولي هذا واستغفر لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين فاستغفروا الحمد لله رب العالمين العاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين Draga moja braćo, mi govorimo kako je ratovao naš Resul Muhammed sallallahu alaihi ve sellem, želeći da se mi podučimo da ne bi kauboji i indijanci na ovome dunjaluku bili, da budemo normalni ljudi, a s druge strane da pošaljemo poruku onima koji su oholi ili onima za koje evo sada čusmo da su u arabalin u zabludi, to jeste u neznanju, da dobro znaju da je Resul sallallahu alaihi ve selleme došao sa kompletnom vjerom. Vjerom koja ulazi u sve pore života. Pa šta mislite da Islam je usavršio namaz, a nije usavršio ratovanje? Da je usavršio obrede hađa, a nije usavršio druge pore života? Islam je el jeume kventu nekom dinekom. Onoga dana na Arafatu upotpunjen. I tada je bio potpun, ali je tada, znači, zapečaćen da mu ništa ne može naškoditi i da mu ništa ne treba dodati, niti od njega ništa oduzeti, samo po islamu treba do kraja života živjeti. Pitka na Uhudu nije se zabavila odmah nakon bitke na Bedru. Evo pasovali nevijenici na Bedru. Evo dobili ono što je što se zaslužilo od Allaha subhanahu wa ta'ala umjesto da se vrate u Meku i da liječe te svoje rane i da više nikad ne pomišljaju da se sa muslimanima okušaju, naprotiv, šeitan opet diže mobilizaciju. A vi znate šta znači povesti rat, koliko tu treba ulaganja, koliko tu treba žrtvovanja, znaju nevijenici da je njihov džennet ovdje, da ne smiju nikako u rizike ići, Međutim, oni to sve na trenutak zaboravi. Oni moraju da budu kadarski neprijatelji protiv Islama. Pa valja opet 450 km. Prevaliti do Medine mu ne uvore. Osvjetljene mu dine i Medine koja je osvjetljena imanom. Doći pokušati ponovo ezijetiti a poslanika sallallahu alaihi ve selleme i pokušati zaustaviti islam. Vi znate da je pravilo, da je poslanik ali salatu wasalam zagovarao da muslimani ostanu čekajući nevjernike u gradu. Znajući da tako najlakše se mogu odbraniti, međutim, stav ashaba je mnogi bilo da bi to bilo protumačeno od strane nevjernika da je to kukavičluk. Jer Arapi su imali prije jedan stari način ratovanja koji je bio do kraja, znači, realan a to je da ju načine izađu na mejdan. Danas kukavice vode ratove, truju nekakvim emijskim oružjem, prave razne pokuse tamo i onda truju ljude preko vode, truju ljude preko zraka, truju ljude preko hrane, a ne smiju na mejdan. To je pravi kukavičluk. Pa je Resul sallallahu alaihi ve selleme prihvatio ovaj izazov svojih ashaba. Ashabi su primijetili da to nije baš bilo povolje Allahovom poslaniku, pa su tijeli da mu ponovo dovolje, ali Resul Ali Salatu Veselam rekao, nije obećaj poslanika kada stave vojnu uniformu na sebe i odluče se da izađu, da onda mijenjaju plan. Gotovo je. Tako je pala odluka i idemo, i idemo na uhud. Nedjelici, draga moja braćo, kao što je opisano u suri Antal, troše svoje imetke bez rezerve, da bi odvraćali od Allahova puta, pa će zbog toga biti poniženi i pobjeđeni i zbog toga će se kajati i u džehennem biti strovaljeni. Inna ledine kefaru yunfikuna emuvalahum li yasuddu an sabili Allah, fa se yunfikuna thumme takunu alim hasratan, thumme yuglebun. وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ Zaista nevjernici potrošiše sve imetke. Znači, kod njih nema fatanje za nekakvu siću. Oni daju najvrednije da bi odračali od Allahova puta. Fa se ju fihunaha i oni će ga potrošiti. Thumme takun alim hasre. A zatim će se debelo zbog toga kajati. Pa će biti poraženi. Thumme juglebun. Inne ledine kafaru ila džahenneme juhšarun. A zbog toga na kraju će i u džahennem otići. Znači, nemaju nikakve perspektive, nemaju nikakvo, nikakve očekivanja, osim da budu poraženi, poniženi, ali pored toga oni do kraja troši. I ovo je poruka sa bedra, da će nevijenici, a ovaj ajet je objavljen povod, povodom Ebu Sufjana, koji je pri, uložio dvije hiljade jahalica, izdanju, dao, pripremio da se to sve povede, da to sve krene na, na Uhud. Pa je Allah objavio inna alladine kafaru yunfikuna amwalahum liyasuddu an sabilillahi zaista nevjernici potroše svoje metke a ovo su najbolje deve i najbolja oprema po je Sufjan imao da bi odvraćali od Allahova puta to jeste da bi pokušali zaustaviti islam Druga pouka sa Uhuda, draga moja braćo, opet dogovor. Resul sallallahu alaihi ve sellem, koji dobiva objavu, sjedi sa sahabima i dogovara se. Evo kad je njihov predlog bio takav, nije tijelo da ih stvari. Iako nije obaveza Allahova poslanika sallallahu alaihi ve selleme, niti je obaveza halife, niti je obaveza emira, da on sluša i da on mora urati što šura kaže. On je iznad šuri. Šura može biti savjetodavno tijelu, onda ga posavjetuje, pa on tome razmišlja. I svako razumno će često postupiti po onome što zagovaraju ljudi u šuri, u tom tijelu koje ga savjetuje, jer to su njemu najbližiji ljudi koji mu žele dobro. Ali ako on postupi po svom nekom stavu, koji nije suprotan islamu, moraju mu se ostali pokoriti i ne smiju kazati, mi smo drugačije misli, ti si morao po našem mišljenju raditi. Nema toga. Ali pored toga, Resul sallallahu alaihi ve selleme, prije Uhuda savjetuje se i poslušao njihov savjet. Nakon Uhuda, kad su se desile sve te činjenice koje se desile, pored toga opet sa tim ranjenicima, sa tim umornim preživjelima, sahabima, opet se dogovara i opet idu dalje. Pa Allah subhanahu wa ta'ala govori o srcu Resula sallallahu alaihi ve selleme, Pa kaže, fe bima rahmeti min Allahi linte lehum, ti si Allahovo milosti bio blag prema njima. Ulau كنت فضل الغليظ القلب لنفض من حولك a da si drugačije bio, da si bio osoran i gruba srca prema njima, oni bi se od tebe razbježali. Fa'fu anhum opraštaj im, vostav lahum lehum i moli Allah da im oprosti, vošavirhum fil amr i sa se dogovaraj. Fa iza azanta fatawakkal ala Allah, a kada doneseš odluku, osloni se na Allaha dželle Đelešanuhu, inna Allahe juhibbul mutavakirin, jer Allah voli one koji se do kraja oslanjaju na Allaha dželle Đelešanuhu. Da se naš narod oslanje na Allaha dželle Đelešanuhu. Kako bi to lijepo bilo? Allah bi dao beričeta iz nebesa i zemlje. Tako je Allah obećao. A evo kada se oslanjamo na šeitana, na neprijatelje Islama, na svoje prljave često ruke i popucali, onda eto vidimo šta ima. Imamo samo patnju i musibet da Allah popravi naše stanje. Treća poruka i pouka sa Uhuda, draga moja braćo, imamo tevekul, imamo tevakul. Imamo ispravno oslanjanje na Allaha Đelešanu i imamo zabranjeno oslanjanje na Allaha Đelešanu. Šta ovo znači? Ispravan oslanac na Allaha subhanahu wa ta'ala jeste da uradi sve što je do tebe. Pa Allah u pogledu Uhuda objavljuje kaže وَعِدُّ لَهُمْ مَسْتَلْبَعْتُ مِنْ كُوَ وَمِنْ رِبَالْتِ الْحَيْرِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَ اللَّهِ وَعَدُوَكُمْ I protiv nevijenika što god možete više pripremite borbe i konja za boj, da bi tako zastrašili Allahove svoje neprijatelje. Ovo je pravi tevekul. Tevekul je znači da uradi što je do tebe u svakom poslu, pa i u ratovanju. A onda da se oslaneš na Allaha subhanahu wa ta'ala, pa će te Allah želešanuhu pomoći i Allah voli takve, takve mu tevekele. An Uqbete bin Amr radijallahu ta'ala anhu قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك الرمي بعدما علمه rabbeten anhu fa innama ni'metun kafaraha. Kaže Ukbe prenosi od Allahova poslanika sallallahu alaihi ve selleme da je Allahov poslanik sallallahu alaihi ve selleme kazao ovo sve ide u prilog šta je oslonac, a šta je pogrošen oslanac. Kaže, ko ostavi gađanje? Biva ko ostavi da se stalno, znači, sprema i da bude vojno sposoban, Ba'dema alimehu, nakon što je to naučio i dobro se usavršio, rakveten amhu, osim da bude sprečen, sprečila ga smrt, sprečila ga bolest, sprečilo ga nešto drugo, fa innaha ni'metun kefalaha, pa ovaj čovjek je ovu veliku blagodat zanijekao. On je znači zanijekao ispravan tevekul. A ispravan je tevekul da se čovjek vojno spremi, a i u dunjaličkim stvarima da uradi ono što je do njega, a onda da se osloni na Allaha subhanahu wa ta'ala. Četvrta korist sa Uhuda, draga moja braćo, Islam kao Islam mobiliše ljude. Vi vidite, svaka država ima vojni osijek, pa ima vojnu miliciju, policiju, koja ide nasilno i privlači ljude, rezerviše, mobiliše i onda oni bježe i traže krivine, I tako će biti. Šta bi ljudi, ko je to strema da ide da se žrtvuje i da njegova zadnica i prednica zebe i da njegova duša bude u strahu? Jedino islam obilše ljude. Jedino islamisti, jedino muslimani ne trebaju vojni osijek u smislu vojnu policiju koja će ih ganjati po čoškojima da bi pofatala i da bi na prve linije postrojila i otjerala. Islam obiliše ljude. I zato kada su bile pripreme za bitke, vidjeli ste na bedru, poslanik kada je salatu o salam ima problem sa djecom, ne zna kako da ih se kotariši. Pa se dižu na prste, hoće da kažu se malo porasli. Da bi oni išli da ratuju protiv Allaho i neprijatelja. I kada pogledamo danas u Siriji, ko se tamo bori? Uglavnom to je omladina. Uglavnom to je omladina. To su mladići u najboljim godinama. Šta je to natjeralo da odu? Šta je to natjeralo naše bratu, brata Sarajliju, nam Allah primi šehade, koji je prije par dana pao kao šehir, ne kao kukavica, nego kao heroj koji je tijelo da izvuče brata muslimana, koji nikako nije sa ovih prostora, koji više liči na kineze nego na bošnjake, ali samo zato što je musliman, ranjenik, on je žrtvuo svoj život, na Allahovom putu da bi spasio svoga brata ako se može spasiti. To je dokaz za islam obirši. I zato ljude treba učiti islamu, a ne bošnjaštvu. Islamu treba ljude podučavati, pa će onda sve biti riješeno. Nećemo imati više ni lopova, nećemo više imati ni zinalučara, nećemo više imati kukavica, nego ćemo imati heroje i normalne ljude koji jedino odgovaraju da po ovoj zemlji hodaju. Vjernik se bori na Allahovom putu sa svim raspoloživim sredstvima. A nenesin, radijallahu ta'ala anhu, an nebi sallallahu alaihi ve sellem, kal, džahidul mušrikini bi emualikum, u anfusikum, u ansinetikum. Kaže poslanik alaihi sallatu wa sallam, borite se protiv nevjernika svojim čime, emualikum, bi emualikum, svojim imecima, obi enfusikum i svojim životima, obi ansinetikum i svojim jezicima. Pa su više oblika džihada, a sve je ovo džihad. Pa i onaj koji poziva džihadu, i onaj koji objašnjava propise džihada, i onaj koji daje imetak, i onaj koji stražari na prvoj liniji, sve su to muđahidi na Allahovom putu, a stepene Allah subhanahu wa ta'ala daje ljudima, ovaj hadis je u sahihu džamija i sahihi. Kada kaže poslanik alaih salatu wassalam da se treba boriti između ostalog i jezikom, Pa je poznato kako prenosi Džabir, a Rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam, ennehu kal, a sautu ebi tarhate fil džejši hajru min elfi ređulin. Rekao je Resul sallallahu alaihi ve selleme, glas ili povik, uzvik Ebu Tarhe je jači i ima veću, znači jačinu nego miljadu ljudi. Pa su ashabi koristili podvike, pokliče, kao što je danas poznato tekbiranje i spominjanje Allaha subhanahu wa ta'ala, i natezali su svoje glasne žice i to je vid borbe kao što je radio Talha radijallahu ta'ala anhu ebu Talha koji je imao jačinu glasa za hiljadu ljudi u borbi na Allahu tebareke u ta'ala putu. I šesta koristi pouka sa Uhuda, draga moja braćo, u pravoj onoj bliskoj bitki monatici se povlači. I zato je to lijepo stanje. U svakom drugom ibadetu ne možeš im dohakat. Eto i na hađu, eto i u prvom safu, eto i poste, eto i plaču često, eto i zikre, sva šta oni hoće. Ali kad dođe do borbe i do suđenja po Allahom zakonu, onda vidiš kako se oni povlače. Pa zato kada neko bježi od šerijata, od Allahove pravde i suda, znaj da je u njegovom srcu nifak, to Kur'an potvrži. I kada čovjek bježi sa bojnog polja, a ko je od nas siguran da neće pobjeći? Ko se to od nas ne boji nifaka? Ali evo vidimo, iako je Uhud tako blizo, nema ni 7 kilometara od Bedine do Uhuda, vidjeli ste kako mu natici se izvlače i bježi. Zato volim Allaha te barake wa ta'ala da ove poruke i pouke budu naša vodilja u radu za islam. Ako nas Allah počasti borbom, da vodimo borbu onako kako je vodio Resul sallallahu alaihi ve selleme, da ne ostupamo ni milimetra od toga, jer ostupanje milimetra od borbe Resula sallallahu alaihi ve selleme i njegovog fika u borbi je znači izazvati Allahovu sržbu, biti poražen, biti iskušan sa onim što čovjek ne može podnijeti.